mēs sāksim tad atkal ar īsu meditāciju. Mm. Lielākie šķēršļi um, prāta mieram vai, vai koncentrēšanās izklaide vai aizraušanās, un otrs ir negaidāms. Mm, varbūt, ja agri no rīta vai vēlu vakarā mēģina meditēt, vai pēc, ja kad uh, vēders <laughs> pilns, tad uh, miegainums eh, arī var būt šķērslis. Bet eh, parasti no sākuma lielākais šķērslis ir, ir eh, prāta iz, iztraukums vai izklaida. Ja? Tā ir, ir? Mhm. Nekas? Jā. <laughs> jā. Um, tas ir, kad e, prāts ir tiek aizrauta ar eh, dažādiem objektiem. Eh, eh, tad tie būs vai nu maņu objekti, jeb arī mentālie objekti. Maņu objekti ir, es domāju, paši tas ir saprotams. Uh, redzes objekts, dzirdes objekts. Gal, galvenais, ka meditē mm, parasti traucē visvairāk ir skaņas. Smaržas, garšas, varbūt reti. Nu, ja kāda ļoti nepatīkama, kāda smaka ir, <laughs> varbūt tad, tad tas traucē. Un arī fiziskās sajūtas. Nu, ķermeņa nērtības, sāpes, nērtības. Mm. Tās ar laiku mazāk traucēs, kad, ja, ka pierod sēdēt tādā meditācijas pozā, stabili, eh, tad tas, tad tas pāriet. Nu, bet paliek skaņas. Tur dažus vārdus, kā, kā, kā tikt galā ar to. Jo ar varu izslēgt skaņas nevar. Nevar vienkārši sev pateikt, nu, tagad es, es, es, nekla, es ne, neklausīšos <laughs> vai es nedzirdēšu. Tas nav iespējams. Um, bet uh, kas palīdz ir mazliet analizēt uh, to, to skaņas un to, kas notiek un kā, kā prāts uztver skaņas. Piemēram, tagad, ja mēs klaus, paklausamies, nekas daudz nav. <laughs> Eh, paldies. Maschine, pass auf. Ja. ja. Tā kā mums liekas, ka nu, es, es dzirdu, ka mašīna ja, brauc par ielu. Kādreiz tramvajs, varbūt kāds cilvēks kustās blakus vai ienāk iziet. Bet faktiski mm, Ko es dzirdu, ir, ir skaņas, tikai skaņas, dažādas skaņas. Gaisa vibrācijas. Ga, viņi gaisā. Bet prāts e, apz, apzīmē, ā, tā ir mašīna, tas ir cilvēks. Kaut kāds troksnis, ko ne, nevar, nezin, kā apzīmēt, ah, kas tas ir. Ja? Tas ir tramvajs. Ja? Bet faktiski mēs nedzirdam ne, ne mašīnas, ne tramvajus, ne cilvēkus, ne cit, citas lietas. Mēs dzirdam tikai skaņas. Tad, tad treneris vienkārši at, e, mainīja to apzīmēju. Tā ir skaņa, a, tā ir atkal skaņa, a, tā ir atkal skaņa, tā ir atkal skaņa. Un e, ar mentāliem objektiem, kuri arī e, daudz traucēs, ir e, piemēram domas, emocijas, tēli. Tās ir bišķi tā, tā smalkāk, bet, bet līdzīgi. Ja mēs varam um, uzskatīt, ka domas ir vienkārši it kā prāta kustība. Ja? Kaut kāda kustība tikai. Un mēģina atkāpties no domu satura. tā, tā, tā, tā, tāda atkāpta, no skaņām atkāpties tā ir tikai skaņa, vai viņa ir. Mēģināt to arī ar domām, sajūtām. Tā ir tikai doma, vai viņa ir. Tāpat ar, ar fiziskām sajūtām. Tā, tā, ir tikai, tā ir tikai sajūta, piemēram, ja sāp ceļgalvi. Ja? vai mugura, vai kaut kas. Tā ir tikai sajūta cel, ceļgalī, ķermenī. Vai tā ir tikai sajūta citur mugurā, ķermenī. Jā, arī mēģināt atkāpties. Nē, hmm. it, it kā nemiedarbiet, ne, nemiedarboties. Ne ar tiem objektiem, kas, kas sažiet, sav, savienot? Nē. Nu, tā arī sākās atzīve. Jā? Jā. Tas ir parocīts. Jā, te mē, mēģināt neasociēties, jā, ar tiem objektiem. Tu vienkārši, vien, tie vienkārši dažādu veidu notikumi. Nu, lai tie notiek. Tā kā beigās tas var būt tā kā, lai paliek tā kā fonā. Tāpat kā, teiksim, ja, ja, ja skatās kādu laiku uz upi, ja, strāva, tek, ūdens tek. Bet ar laiku to vairs it kā apzinīgi neredz. Tas vienkārši no, notiek, tā plūsma. Ja? Tā kā mēģināt tā līdzīgi laist lai visu to maņu objektu plūsmu, nu, mentālo objektu, mentālo notikumu plūsmu nu, vienkārši, lai es lai, lai tā notiek. Un tad ar laiku atradīs, kad, uh, prā, tad, ja, ja it kā atkāpjās, tad ir tāda miera sala, varētu teikt. Ja? visu to notikumu vidū ir tā atrast to, to miera, mierīgo vietu, miera vietu sevī. Un tu vairāk pieslēgties pie tās. Tagad ne, nemēģināt iz, neko izslēgt nekādā veidā. Tas nestrādās. Ja? Labi. Tad... Um, Un tad mēs tagad sēdēsim katrs kā, kādu īsu laiciņu. Un eh, tad, kad e, prāts tiek iztraucēts, aizrauts ar kaut ko, tad vienkārši pārdomāt, analizēt tādā veidā, kādā, kādu lai, brīdiņu, un tad atkal e, fokusēt uz elpu. Ja? Tad, tagad mēs uzdosim vienu, vienu e, kas saka, uzdevumu savam prātam, un tas ir novērot elpu. Un tā kā pirmais ir it kā uzņemt, tagad šī brīdī, brīdī, šī laika posma, man nav nekas cits jādara. Ja, tā kā it kā <laughs> pirms, pirms meditē, tad e, nu, ir kaut kas steidzīgi, kas jādara, tad pa priekšu to izdarīt, nu, tad, lai, lai ir miers. Bet, bet nāk prātā visādas lietas, vai ne? Par ko, kas jāplāno, un, kas ir aizmirsts, un, un uztraukumi, un kas tas ir, un kas, un kas tur notiek, un ko tas dara, un, un šitā. Bet tad vienkārši, tad, kad viss nepieciešams ir izdarīts, ja, tad cerams, ka pašlaik nevien, mums nekas nav, ja, jādara, un ka mobīli viss izslēgti, un tā tālāk. Tagad uz šo brīdi mums ne, par neko citu ja? nav jārūpējās. Vienkārši tagad uzdodam sev, es tagad novērošu savu elpu. Un jebkas cits, kas notiks, jeb kas cits, kas nāks prātā, ir tikai šķieslis. Jeb, jebkāda doma par jebko ir tikai šķieslis. Ja? tas man pašlaik nav vajadzīgs, man ar, ar to nav jānodarbojas. Tam vajag bišķi tādu, e, kas saka, uzņēmību. Ja? Tagad es tikai nodarbošos uz to, uz to. Tas ir mans uzdotais darbs pašlaik, un tas ir ļoti nopietnas, jo es tagad gribu trenēt savu prātu, ja? un strums par visu citu. tad eh, jā, turpinam. Turpināsim tad par uh, tēmu. Uh, tad uh, <clears throat> tā četrās uh, cēlās patiesības. Mm, tā, pagājušreiz mēs apskatījām pirmo, tas ir ciešanu uh, patiesību. Mm, tas šodien Mm, jā, tad otrā, es laikam jau pieminēju, otrā ir eh, ciešanu eh, cēloņi. Trešā ir eh, hm, izbeigšana. Un šī gan tas būtu ciešanu izbeigšana. Un, un ceturt, tā patiesība ir e, ceļš. Tā par to es īpaši nerunāšu, jo tas nāks e, vēlāk e, citās tēmās. Ja? Sevišķi tad, kad būs kad ir paredzēts kāda piektā nodarbība pakāpeniskais ceļš uz apgaismību. Tad, tad, tad tur būs pārskats par, par nu, ceļa pārskatu. Tad šodien tad vairāk skatīsimies uz otro un trešo patiesību. Tad otrs ir, ciet, ir ar, e, e, ciešanu e, cēloņi. Budismā e, ir uzskatīts, ka visam ir savi cēloņi. E, tad rietum zinātne e, diezgan smalki ir e, izpētījusi un turpina pētīt e, matēriju atklājiet kā fizikas likumus. Tas ir kā, kā matērija miedarbojās. Un tur tā arī saprot, ka nekas nenotiek nejauši vai bez spontāni vai bez tādā ziņā, ka bez cēloņiem. bez iemesliem, bez cēloņiem. <clears throat> Eh, un atkal eh, austrumos vairāk attīstīja eh, iekšējo vai prāta zinātne. Arī ļoti, līdz ļoti smalkiem <laughs> līmeņiem, kas vēl varbūt nav panākts šeit rietumos. vispār psiholoģija kā zinātne ir, ir ļoti, ļoti, eh, kā saka, jauna eh, zinātnes nozara. <clears throat> Eh, bet tur, tur tā metodika austrumos bija vairāk, kā saka, iekšēja pētīšana. Pats pēta ar savu prātu vairāk nekā uh, šeit, kur eh, ar visādu tehnoloģiju mēģina pētīt citu <laughs> cilvēku prātu. e, <clears throat> nu jā, un tad e, tie, tie zinātnieki tad arī e, atklāja, kad, kad prāta darbība arī ir cēlonis. ka katram, katra prāta darbībai, katram notikumam, notikumam arī ir savi cēloņi. Tas nozīmē, ka nekas nejauši vai spontāni vai jā, nenotiek. Tad Buda um, Nu, tas, tas, tas nav tikai, eh, tas nav tikai, eh, te nebija tikai bud, eh, budistu, bet kā <laughs> zinātnieki, ja tā var saukt, vai jogi. Daudz jau tas tika atklāts pirms Buda ieradās pasaulē kur tagad, teiksim, nu, tāda, nu, tradīcijas vai metodikas, kur tagad it kā uh, Nu, sakopo un sauc par hinduizmu. Varbūt tajos laikos ne, nebija nekas tāds kā hinduizms. Vienkārši bija tādi, tādi e, jog, jogas un zinātņu un, un filozofijas it kā tradīcijas un, un līnijas dažādas. otro cēlo patiesību, tad paskaidroja, ka e, ciešanām tad arī ir cēloņi. It kā ciešanas problēmas nav kaut kas, kas nejauši mums notiek. Un ir kā no, no ārpus, no, no ār, ārpus vai ne? Kaut kas, kas mums uznāk. Kad, kad ciešanām ir savi cēloņi. Un faktiski tie cēloņi ir iekšēji. Tie nav ārēji. Tie īstie cēloņi ir iekšēji. E, mūsu pašu e, atrodami mūsu pašu prāta dabā un mūsu prāta, e, kā var teikt, nepārtrautībā vai plūsmā. lūdzu, to, nu, tad izmantosim uh, to, to bildi. Uh, ja, ja to krēslu nelieto, tad varbūt viņu varētu te nolikt uh, uz, uz, uz krēslu. Ja mēs, tas varbūt, uh, nu, kas saka, arī palīdz, ja ir kaut kas vizuāls. <laughs> un tad arī jūs kaut ko uzzināsiet, par, ko nozīmē šit, šito, šito tēlu sauc par nu, <clears throat> dzīves apli kādreiz. Um, atzimšanas ciklu uh, sanskatā saucās samsāra čakra. Čakra nozīmē apli written atlas. Um, varbūt es laikam neesmu vēl ievadījis to terminu samsāra. Nu, būs laiks, <laughs> jūs viņu bieži lietošu. Um, samsāra faktiski nozīmē nosacīta eksistence. Uh, tas nāk no nu, E, trešā, tā, kas saka, m, mm, ciešanu līmeņa, tā smalkākā, kas bija, e, ko mēs saucam par vispārējo ciešanu. Es nezinu, visp, kā, kā tūkotu vispārējais Ang angliski. Tas nav general. No, mm -hmm. Tad faktiski tas nav, nav varbūt labākais. E, Tad gandrīz. Galvenais viņš tomēr. Nē, nē, nē, ģenerāli nav galvenais. Nē. Nē. E, tā tas ir, nu, nu kaut kur armijā varbūt. Jā. <laughs> Kas ir, nezinu, kā latviski sauc tādu ģenerālu, bet... Nu, nu, ģenerāli. Nē. Nē, bet ģenerāli mēs... Pirms, nu, pirms. À, bet tas nāk. Jā, tad kaut kāds, nu, tas, tas nesaskan ar, ar, ar, ar, ar angļu valodu. Nē, general nozīmē, tad, jā, e, vispārējais, parastais. Nu, jā, vispārējais. Laikam ir tā. Tā kā tas nebūtu tās, tās ciešanas, tad, tad faktiski tas... Uh, uh, angliski tad huko, kā mēs kā all pervasive. Tas nozīmē visur caurausts, varbūt nebūtu mm. slikti. Visur caurausts, visur cauraustas, ciešanas. Tas nozīmē, ka tas vien, vienmēr, vienmēr un visur ir. Ja? Tā kā, un tā, tas ir īstenībā, kas ir samsāra. Piemēram, nezinu, kā sanskritā bija, bet Nepā, ne, Nepālā, teiksim, sams, eh, pasauli sauc par samsāru. Es domāju, Indijā arī, tas ir hindu, eh, hindu valoda, hindi valodā. Samsāra nozīmē pasauli, šī, šī zeme, šī pasauli. E, eh, bet tā nav īstā nozīme. Nu, īstā nozīme nosacīta eksistence. <clears throat> Um, šeit, tam mēs šodien tā mēs, šī, šī, tas iekšējais, vi, vidējais aplis un otrais, tie ir saistīti ar šito otro patiesību. Šeit mēs redzam ciešanas, tā ir visu atzimšanas iespējas, dažādas, kur ir visāda veida ciešanas. Bet šeit ir vidū tāpat kā as, asmas, ekslu. Nē. Nu, riteņa. As. As. as. Kas ir asmas? Oh. Kas izdīkst, ja? Nā, nē, nu, jā. Kā as. As. Kā viņi raksta? Dubultēs. Dubultēs, ja? Nu jā. Tas ir, kas, ja? Tas ir tas ass, ir, kas dod uh, spēku vai kas dzen riteni. Ja? Rat, rat riteni. Un tāpat šeit uh, tas ir, kas dzen visu samsāru, atzimšanas procesu. vidū ir uh, trīs dzīvnieki. Gailis, čūska un cūka. Galvenais ir cūka. Mūsu cūkas daba, <laughs> varētu teikt. Nē, tas ir neziņa. Varbūt prāta stulbums, nezinu. <laughs> neziņā. galvenais samsāras cēlons vai ciešanu cēlons - neziņa. Šeit neziņa e, bud, bud, bud, budisma teiksim, psiholoģijā nenozīmē informācijas trūkums, ka mēs ne, pietiekoši nezinām ja? informāciju. Tas ir mm, vairāk aktīvs. Uh, Kas saka, prāt, mūsu prāta sastāvdaļa, kuru e, darbība ir sakra, sakropļot realitātes uztveru, vai fenomenu uztveru. Tas ir, kad, e, kas e, neatļauj mums lietas redzēt, uztvērt tā, kā tās patiesībā pastāv. E, vēl varētu teikt, kas rada ilūzijas, pārklāja realitāti ar pašu radītām ilūzijām. Mm. E, nu, tad to, to sauc par neziņu. simbolizē čū, čūka. Nezinu, kāpēc nabaga čūkas to izvēlējās. <laughs> Tāda ir tradīcija. Un tā, tādēļ, ka mums ir šī neziņa, un tā ir vienmēr katru momentu tā, tā strādā, darbojās. Kamēr mēs neesam atbrīvot, sasniegti kaut kādu atbrīvotu stāvokli, tā neziņa ir vienmēr klātesošs mūsu prātā, prāta darbībā. Un <clears throat> to mēs eh, vēlāk eh, pētīsim smalkāk, bet tādēļ arī rodās pieķeršanās, kas saka, pievilkšanās, pieķeršanās. Ehm, un to simbolizē gailis, viņam laikam gaļiem laikam spēcīga pieķeršanās. E, jāpieņem, ka pie vistām. ja? <laughs> un, e, un naidu, naids, ja? tad kaut kas mums patīk, mums ir tendence pieķerties pie tā. Un, un ja mums kaut kas nepatīk, tad mums rodās nepatika, naids, tusmas. Un nu, to simbolizē eh, čūska. Nezinu, čūskām ir. Man, viņa, man nav <laughs> tāds iespējas, ka viņas ir dusmīgas vai naidīgas. Austrālijā daudz saskār, saskāros ar čūskām, ja tur daudz čūskas ir. Nu, man, nebija, man liekas, viņas diezgan bailīgas. Un nu, ļoti reti, kad čūska nikna. Jā, man vispār čūska nevar spūkt, tāpēc viņas skatās. Nu jā, nu tāpat tur. Vienīgais draugs. Nu, ir, ir kozu. Austrālijā tas zolotāžu direktors, kurš viņu trauc nemitīgi, <laughs> tad, tad, tad rodas iespējas, ka viņš uzbrūk. <laughs> nē, nē, man... Demonstrē, ko viņš... Es nezinu, nē, es, es, es tur laukos atdzīvojos ar čūsku, tur bija indīgas čūskas daudz visapkārt. Mm, nekāda problēma. Nu jā, tad... Mm, tad samsāras e, vai ciešanu e, galvenie cēloņi ir neziņa, pieķeršanās un e, dusmas. Vai naids, naids varbūt. Um, <clears throat> Nākošais aplis, te e, viena puse ir tumša, melna, otra puse balta, gaiša. E, tas simbolizē karma, karmu. Atkal svešvārds. Karma. Karma e, nozīmē e, darbība. kas izsaka, ir e, katra darbība, kura, e, kuru ietekmē vai iedarbina vai motivē e, neziņa pieķeršanās un naids, bet tas ir galvenokārt. Ir jau vēl citas traucējošas vai negatīvas emocijas, bet tās, tās ir tās galvenās. Graisirdība un lepnums un, un tā tālāk. Tās darbības rada karmu. Karma Jā, tās darbības atstā, rada potenciālus, potenciālu enerģiju. Un tas ir, tas nav nekāds brīnums, jo tas ir tāpat kā ar matēriju. Jebkura darbība, jebkāda kustība rada potenciālu enerģiju. Um, jā, jā, es paceļu eh, šīs krēles, ja? no galva. Ja? galva. Tas, tas prasa, man jāiegulda enerģija. Ja? Man jāveic kaut kāda darbība. Es paceļu gaisā, tas rada potenciālu enerģiju. Tas nozīmē, ka tagad te ir radīts potenciāls, ka, ka tās krēlas var krist. Ja, ja to, ja to kā saka, pabalst, ja, atņem, viņas krīt. Viņš krīt tāpēc, ka es tur e, kas arī ieguldīju ja, darbību, enerģiju. Un tas tieši tas pats notiek mentālā līmenī. Ka visa, visas prāta darbības arī rada potenciālu, potenciālu enerģiju. Un tāpat to mēs redzēsim arī vēlāk, kad uh, mēs <clears throat> tuvāk uh, pētam karmu. um, <clears throat> bet tie, tie, tie it kā karmas likumi ir ļoti līdzīgi faktiski uh, uh, fizikas likumiem. Tā kā <clears throat> Tad šeit e, tas nozīmē, ka viss, kas mums notiek, visi mūsu e, dzīve, dzīves notikumi, visiem mūsu dzīves notikumiem ir savi cēloņi. Tie notiek tādēļ, ka ir kaut kāda agrāk kaut kādas darbības tika veiktas, ka, kas radīja potenciālu enerģiju Un tad, kad tie apstākļi ir e, piemēroti, tad, tā, tad tas potenciāls pārveidojās kā kaut kāda, no, kaut kāda veida notikuma. Um, un tāpat, ka e, ja es tās krēles paceļu gaisā, viņas tā, tā enerģija tur paliek. Tas potenciāls paliek. Un vienalga, es varu turēt e, vienu stundu, vai, vai dienu, vai nedēļu, vai simt gadus, vai tūkstoši gadus, vai miljonu gadus. E, tas potenciāls nepazudīs. Tad, kad palaidīs vaļā, viņas kritīs. Un tas ir, tas, tas ir tā vienkārši dabas likums. Jā. Neko vairāk īpaši nevar teikt par to. Tas vienkārši tā, kā matērija miedarbojās. Šī gadījumā krēles ar zemeslodu. Tāpat ar mūsu e, darbībām, iekšējām darbībām, tas rada, visas mūsu darbības rada potenciālu. Potenciālus, kādreiz saka, atstāja pēdas, Bet tas neko, tas neko pārāk daudz neizsaka. Rada, ka tas vienkārši rada potenciāls, kuri paliek mūsu apziņas plūsmā. Tad, kad e, apstākļi, vai it kā sēk, arī var salīdzināt ar sēklām. Ja? E, tāpat kā augs e, savā evolūcijā rada sēklas, Tām sēklām ir potenciāla enerģija. Ja? Kad apstākļi ir, ir piemēroti, ka tā sēkla nokrīt zemē un, un ir mitrums un siltums un tad, ja, tad, tad tā sēkla izdīkst un atkal rodās augsts. Tagad tas ir ļoti svarīgi saprast, <clears throat> ka mūsu e, ciešana, mūsu ciešanām ir savi cēloņi. Ja, un tie cēloņi ir, kas saka, mm, jā, iekšēji. Tie cēloņi ir tai pašā e, apziņas vai prāta e, plūsmā, nepārtrauktībā. Tad tie cēloņi ir mūsu pašu radīti. Tie, tos cēloņus nerada kāda pārdabiska būtne vai radītājs, bet tos cēloņus mēs paši, e, to, ko mēs tagad piedzīvojam, visas tās problēmas, ciešanas, ko mēs tagad piedzīvojam, Mēs paši esam radījuši savā pagātnē tos cēloņus. Un tagad mēs radām mūsu nākotnes. Nākotnē, no, kas saka, nākotnes, jā, ciešanu cēloņus mēs radām tagad. Tā, kā, tā, tā atbildība <laughs> ir pilnīgi mūsu pašu rokās. Par to, kas notiek man tagad, es esmu atbildīgs. Par to, kas man notiks nākotnē, es esmu atbildīgs. Ne citi, ne citi cilvēki, ne citas būtnes, ne kaimiņi, ne valdība, Ne draugi, ne ienaidnieki, nekas, bet mēs paši. Tā kā no, nu, no vienas puses tas, tas uzliek tādu lielu atbildību. Tā saprašana uzliek lielu atbildību uz mūsu pleciem. Bet tai pašā laikā tas mums dod milzīgu iespēju kaut ko mainīt, uzlabot. Jo, ja tie cēloņi ir ārpus mums, tad tur faktiski nav nekas, ko mēs varam darīt. Mēs esam be, bezspēcīgi. Bez, bezspēcīgi. Bezspēcīgi, jā. Un tāda mums ir sajūta, vai ne? Kādreiz. Ka mēs esam tāda, tāda, tādas bezspēcīgas pūciņas, tā kaut kas, kas šī Eh, grūtā pasaulē, vai ne? Un ka mums viss kaut kas notiek. Un tas viens mums dara to, un otrs mums dara kaut ko citu, un tad, eh, eh, un tad laiks ir, vai ne, kādreiz labs, kādreiz nejauks, un, un, un tas vienkārši viss Visas šitās lietas mums nāk virsū. Ja? Es atceros, ka bija, ka bija <laughs> es bišķi tā, es smējos par to, ka laikam, kad sākās pēdējais, nu, ko sauc par Irākas karu, nu, vai tu pat var saukt par karu, nu, kad, kad vienkārši eh, uzbruka Irākai. <laughs> Un tad, eh, un kad tur, eh, tur, tur arī Latvija mazliet piedalījās, un tad bija viens raksts, kurus lasīju. Nu, nu, tagad mēs esam, mēs bijām nevainīgi, ja? It kā. Bet tagad mēs vairs neesam. Bet tas ir, nu, cilvēks ne, nesaprot kārmu. Vienkārši. Tas tikai notiek tāpēc, ka cēloņi ir jau bieži radīti. Tā kā mēs neesam nevainīgi. mēs <laughs> esam pilnīgi vainīgi par to, kas, par to, kas mums notiek. Um, Zen budismā ir, ir tāds teiciens, kad um, uh, <clears throat> Vējš nekustina pat vienu zāles stiebri, stiebriņu. Um, um, um, tas nav karmas rezultāts. Tā kā karma ir nu, daudz, daudz tādu jēdzienu, vai ne tā, nu, cilvēkiem, ko nozīmē karma. Faktiski man patīk tas uh, Lama Ješī, mūsu pēc, nu, šīs, teiksim, organizācijas dibinātājs. Viņš teica, karma nav kaut kas, kas mums notiek, bet mēs esam karma. Tā, tā plūsma, kas, kas mēs esam, tā, tā mentālā, fiziskā plūsma, kas mēs esam, ir vienkārši karma, karmas rezultāts. Mēs piedzīvojam karmu, mēs radam karmu. ciešanām, nu visām faktiski, bet, bet specifiski ciešanām ir savi cēloņi. Tas dod to iespēju uh, trešai cēlai patiesībai, tas ir izbeigšana, ciešana izbeigšana. Svarīgi, tas nav pārtraukšana, jo pārtraukšana nozīmē, ka atkal kaut kas tiek pārtraukts, ka viņš atkal iesāksies, ja? turpināsies. Šeit runa ir par, uh, par izbeigšanu. Uh, tad varbūt <clears throat> tad runāsim par to bišķi. Uh, izbeigšana. Session, izbeigšana. ciešanu izbeigšana. Buda saka, ka tas ir pilnīgi iespējams izbeigt ciešanas. Um, uz visu laiku, vai varētu teikt, kā absolūti. Neatkarīgi. Tā kā, piemēram, kā es teicu agrāk, ja šodien. Ja, ar, ja, ja, ja mēs varam attīstīt koncentrēšanās spēju, tad, kad prāts ir vienpunktīgi koncentrēts, tad nav nekādas ciešanas. Tad ļoti patīkami. Tad ļoti prāts ir ļoti laimīgs, jeb, jeb, jeb pat varētu teikt svētlaimīgs. Bet budismā tas nav mērķis pats par sevi. Tādēļ, ka tas, ir, tā, tas stāvoklis ir atkarīgs. Atkarīgs, ka tu vari palikt tajā vienpunktīgā koncentrēšanās. Ir tradīcijas, eh, kur tas ir faktiski gala mērķis sasniegt samadī, tas ir eh, vienpunktīgo koncentrēšanos. Buda teica, ka kamēr mēs nevaram uh, izbeigt neziņu, neziņas darbību. Visi stāvokļi, ko, ko mēs sasniegsim, būs uh, uh, nepastāvīgi. Tad, piemēram, šī uh, samsārā te ir, te, uh, kurš Ты dzīvnieks, tu ir dzīvnieks, tev, tev var būt šī pusē, nezinu. Uh, cil, cilvēki. To sfēru, tās divas sfēras mēs pazīstam. Mēs redzam, ja? acīm gan cilvēkus, gan dzīvniekus. Bet augstāk ir, ir, ir par dievu, dievju, bet diev, dievju, dievu paradīzes ko sauc par samsāriskiem vai pasaulīgiem dieviem. Tās ir paradīzes, kur, kur nav e, rupjas ciešanas vai manifesta. No nu, svarīgi. Tur viss ir brīnišķīgi. Tur ir tikai viss ir skaists Tur tikai ir, eh, ir baudas, patika, laime, kamēr atrodas tajā stāvoklī. Bet eh, Buda teica, tāpēc, ka eh, tur vai nu atzimst tā, labas, pozitīvas kārmas dēļ, vai tur nonāk, tās arī var piedzīvot augstās koncentrēšanās stāvokļos, augstos jā, koncentrēšanās stāvokļos, var, var piedzīvot tās paradīzes. Tā kā varbūt jūsu, ko jūs teicat, tās krāsas un patīkamās krāsas un tā tālāk, ko jūs redzat, kā teicu, priekš koncentrēšanās attīstīsies šķēršļi, bet tur vēl vēlāk būs vēl, vēl lielāki brīnumi <laughs> un skaistumi, <laughs> kuri arī ir šķēršļi. Um, jā, tā, tā, tāpēc, kad e, tā, tā būšana tādās paradīzēs, pastāvēšana tādās paradīz, paradīzēs ir ir cēloniska. Vai nu tas ir no koncentrēšanās vai no vai karmas rezultāts, kas ir nepastāvīgs. Un kādreiz tas beigsies. Un tad, tad atkal e, tie dievi atkal atkrīt zemākās sfērās. Ka, beig, ka beidzās tā karma, tā labā karma, tad atkal viņi atkrīt zemās sfērās. Ko lūdzu? Vai tad nav, ka viņi vēl kaut kur augstāk? Tas ir, Nē, tas ir augstākais, tas ir augstāk? augst, augstākais samsārā. Tas ir e, nosacītā eksistencē, kamēr ir neziņa. Neziņa un pieķeršanās, un, un, un, e, jo viņiem ir pieķeršanās Aha. faktiski arī. Ja? <laughs> E, un, un naids viņiem nav, jo tur nekas nepatīkams nenotiek. Ienaidnieku nav. E, ir, ir tādi zemāki dievi vai pusdievi, viņiem ir atkal greizsirdība, jo viņi var redzēt, dievi valdas, bet viņiem pašiem ir mazākas. Tad nu, viņiem ir greizsirdība. Tāpat kā mēs. Ja? Mums daudz kas varbūt ir, bet mēs redzam, ka kaimiņam ir vairāk, tad mēs jūtamies bēd, ja? greizsirdīgi. Ja? no viņiem arī tāpat ir. Kaut vai salīdzinot ar mums, viņiem ir, ir, ir tik, tik labi, ka eh, mēs to nevaram pat iedomāties, bet viņiem tomēr eh, ir tā greizsirdība. Um, tad, eh, jā, Buda teica tā, un šeit, te ir, kur budisma, budisma ceļš, filozofija at, atšķirās no, no, varbūt no visām citām uh, citiem, nu, es nezinu, negribu teikt, bet reliģijām, bet, nu, e, nezinu, metodikā. Ja? Tad Buddha teica, ka kamēr mēs neiz, neizbeidzām neziņu, kamēr mēs neatbrīvojam prātu no maldiem, e, kādreiz mums būs apstākļi, ka viss būs ļoti patīkams, pat fantastiski smalkas baudas, biežāk mums būs smagas ciešanas, un tas viss turpināsies. Ja? Kamēr mēs nesasniegsim atbrīvošanos. Un tas atbrīvošanās ir um, tad, kad izbeidz neziņu, tad arī pārējās traucējošās emocijas vairs, viņa, viņām vairs nebūs pamata. Nebūs, eh, tāpēc, ka nebūs ilūzijas, tad nebūs arī eh, pieķeršanās, nebūs naids un tā tālāk. Un tad arī karma, karmai vairs nav pamata. Un, <clears throat> ja to saprotu, tu saproti, kad ir, e, mums ir ab, e, tas potenciāls atbrīvoties no, e, no ciešanām, atbrīvoties no atzimšanas e, cikla e, pastāvīgi. Kādreiz cilvēki jautā, jā, nu, bet varbūt atkal tad... E, kaut kas notiks un, un atkal būs jāatdzimst, vai atkal būs jācieš, bet tas, tas tad vairs nav iespējams. Tas ir uh, kā tik tārā no tas samsāras. Samsāras, jā. Mm -hmm, jā. Tad tas ir, tas ir, ko nozīmē e, trešā patiesība, tas ir e, izbeigšana. ciešana, izbeigšana un kas ir jāizbeidz, faktiski ir neziņa vai, vai, vai ilūzijas. Varbūt e, būs palīdzīgi, ja bišķi tagad par to parunāju. Es ņemšu vienu piemēru. E, ir baigi labi, ka mums ir visādi kino tagad un, un televīzija un, tas, un tā tālāk. Tas dod mums ļoti labu ļoti laba iespēja meditēt par realitāti. Tā, tā. Mēs aizējām uz kino. Ņem, piemēr, ņemsim kā piemēru, ka mēs ejam uz kādu šausmu fil, filmu. Ir pašlaik kāda? Ko? Ko? Nu jā, bet, bet cilvēki apmeklē, ja? Tas ir, kas, labi. Kas notiek? Cilvēki iet uz, uz, uz vienu istabu zāli, ja? Viņi maksā naudu, lai izjustu baili. Faktiski. Ja? <clears throat> Tad cilvēki samaksā, nopērk biļeti, samaksā, ieiet iekšā, tur var būt, nu, teiksim, tur sēd simts cilvēki. Zālē. Tumšā zālē. Visi skatās uz ekrānu. Tad uz ekrāna parādās entirely. Un, tā, un skatoties uz tiem tēliem, cilvēkiem, tiem visiem simts cilvēkiem, vienlaicīgi tad rodās līdzīgas emocijas. Ja? Jo šausmas filmas galvenais ir rastos bailes. Ja? ja mēs pētām, kas te faktiski īstenībā notiek, cilvēki skatās uz ekrānu. Un kas ir uz ekrāna? Tur nav spoki vai demoni vai, vai cilvēki ainavas. Tur ir tikai gaismas punktiņi. Ja? Kas nāk no projektora Un, un tie rodās tāpēc, ka tur nu, filma, kur tās cauri. Tur pat nav nemaz kustība īstenībā uz tā ekrāna. Liekas, ka tur cilvēki ja, dara lietas, runā un tā. Bet faktiski tur nav. Tur tikai 24 reizes sekundē parādās. Tā, nav, nav, mm, jā, kas, nu kur nekustās. Tā tad tur jau pat var redzēt ilūzija, kustību. Ilūzija. Bet tur, ja, un ja grib pārliecināties, tad, nu, pie, varbūt kino zālē ir bišķi grūti, bet ja var pieiet pie ekrāna, bet, protams, pietiek ar televizoru. Ja? Ja ciet klāt, skat, tur tikai gaismas punktiņi. Viss, kas tur ir. Tā, tad mēs varam teikt, tā ir realitāte. Ja? Bet cilvēki ir samaksājuši naudu, lai viņi uztvertu ilūziju. Un lai, tā ilu, lai to ilūziju rezultātā viņi piedzīvot kaut kādas, izjustu kaut kādas emocijas. Ja? Tā, jā, tu pats sēdi tajā zālē, un tev, tev teiksim, ir šausmu filma, nu, tu varbūt iedomājies, ka tā būs kaut kāda cita filma, bet izrādās, ka tā ir šausmu filma. Nu, kādreiz tas arī gadās, ja? Un tev nepatīk. Tu negribi <laughs> tās vienmēr, negribi baid, izjust bailes, ja? Es, te, es te sagaidīju, kad es izjūtīšu kaut kādas citas emocijas, ja? E, viens ir, ka tu vari iziet ārā, bet, tu, bet faktiski pietiek ar to, ka tu to pārdomātu situāciju, bet tā taču ir tikai ilūzija. Tur nav. Ja? Tur, tur, tas ir cilvēku radīta ilūzija. Tur bija veseli, tur, tur par miljoniem dolāriem, tur ja? aktieri, režisori, operatori. Visi tie cilvēki izveidoja filmu. Ja? Un tagad tā viss tā procesa gala punkts, ka tur uz ekrāna ir, ir gaismas punktiņi, ja? kas nāk un pazūd. Un tas, un tas ir viss. Ja? Tā, e, ja tu pietiekoši apzini to, tad, kad, tad, kad tu sevi pārliecina, ka tā ir ilūzija, tad tās bailes pazudīs. Ja? Tā var būt. Tad pietiek, ka tu, tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Tev nav, nav, nav jāiziet ārā. Lai tu nebaidītos, tev tikai jāsaprot, ka tā ir ilūzija, ka tā nav īstenība vai patiesība. Buda saka, ka faktiski kas notiek, ir, ka mēs mūsu neziņas dēļ tik nepārtraukti radam ilūzijas. Tas, ko mēs redzam, dzirdam, jūtam, e, domājam, tā viss vis, ir tikai faktiski it kā ilūzijas. Un tieši kas notiek, ko mēs redzam, ko mēs pie, jā, dzirdam, jūtam, e, domājam, ir mūsu kārmas rezultāts. Mēs paši esam uzrakstījuši to, to skriptu, scenāriju. Mēs paši esam režisori, mēs paši esam aktieri, mēs paši radam visu to. Un tad mēs ticam, ka, tas, ka tā ir īstenība. Bet uh, mēs, protams, radījuši um, mm, tam visu, ja, nu, visā iepriekšējo dzīvi. Mm, jā. Tas nav, jā. Jā. E, jā. Tas, tas ir tāds nepārtraukts process. E, tas nāk no visi, visi to, ko mēs piedzīvojam, tas var, varbūt daļēji nāk no, no tuvākās pagātnes, varbūt no ļoti senas pagātnes. Tas viss tur ir kā samaisīts. Varbūt jautājums bija. Jā. <laughs> Kas? Tur tā projekcija, jā, tā ir ilūzija, bet jā. emocija eh, ir īsta. Ā. Eh, kā es to? Um, Jā. Bet tu šāds no tie, kas gribēja, ja tas viņam Jā. Īstu. Jā, nebūtu īsta emocija, tā ilūzija. Uh, ja, ja mēs esam gatavi tāpat analizēt tās emocijas, bet galu galā mēs redzēsim, ka tās arī ir tikpat ilūzoras. Jā. Bet, nu, nu tas tad mums jāiet dziļāk ir. Tur mums jāiet dziļāk. Nu, nu, mēs nevaram šovakar tur pārāk dziļi pētīt, nu, vienkārši nav, nav laika, bet um, um, Nu, es nezinu. Var, var vienkārši, varbūt tā pat, tā, vienkārši pa, padomā par to. Papēt kādu emociju. Ja? Um, <clears throat> jo tā emocija arī būs atkarīga, atkarīga no, no cēloņiem un no apstākļiem. Tāpat kā tā, tas tēls uz ekrāna. Jautājums ir, kas ir īsts? Ja? <laughs> Tas ir ļoti dzīves jautājums. Okay, <laughs> uh... Jā. Ko? Mēs arī uz mākoņiem smeļam. Smeļamies. es to nesaprotu, bet varbūt tas paliks skaidrāks, ja, ja es lūkšu, lai kāds man... Nu, tādā ziņā, kā tā smelt ūdeni, smeļamies. Jā. Nevis smejamies, bet... Jā, jā, jā, jā, jā, so, jā. Smejamies, jā, nu, tādā ziņā, kad... Um, mm, kaut kādi procenti, kad cilvēki ir skaistais, tās ir jūtas. Mhm. Mm tas un citiem kaut kādos dzīves posmos vispār nekā nav veciem, piemēram. Kā man liek, varbūt kaut kādos brīžos tikai jūs. Kā tu ar to? Uh, te mums bišķi jāuzmanās. Uh, Buda, Buda, pirmais ir, ka Buda, Buda, Buda nesaka, ka viss ir ilūzija. Um, uh, Viņš eh, faktiski saka, viss it kā līdzīgs ilūzijai, it kā ilūzija. Tād, tādā ziņā, ka tas, um, tas, tas, tas, ko mēs iedomājamies, kad ir, ir patiesība, ir, ir ilūzija, bet tas jau ne, nenozīmē, ka viss galu galā ir ilūzija. Mhm. Um, viens piemērs būtu tā. Kreisā rokā man ir dzintāra krēlis. Ja mēs sāksim analizēt, mēs redzēsim, ka tās krēlis ir it, arī it kā ilūzija. Eh, ka tur eh, to, to, to galējo realitāti vai patiesību nu, mēs neatradīsim. Ja? Tas būs līdz, līdzīgs tā, tā kā, eh, kā varētu teikt, nu tā kā kino. Ja? Viss, viss ir atkarīgs no daudz, daudz apstākļiem, no acīm, redzes, gaismas, uh, E, nu, par to nāks arī vēlāk, bet nu, tā. Man labajā rokā ir um, zaļš kaķis. Ja? Tie, kas klausīsies lētā, <laughs> ja? viņi, viņi, viņi neredz, viņi, viņi neizmantos acis, viņi iedomāsies, ka kreisā rokā ir uh, ir dzintāra krēlis un labā rokā ir zaļš kačis. Ja. Bet mēs, mēs te redzam starpību. Tas zaļais kačis ir ilūzija. Ja? Kaut vai es viņu redzu, nu tā ir ilūzija. Tas dzintāra krēlis, tas reālās, īstās Dintāra krēles arī ir ilūzija, bet tur tomēr ir krēles. Ja? Neviens neatradīs kači labā rokā. Bet zintāra krēles atradīs. Bet mēs, kļūda, mēs kļūdīsimies pat, pat tā krēļu realitāti. Ja? Un tādā ziņā Buda saka, e, viņas ir it kā ilūzija, bet, bet, bet, bet viņas nav galīgi ilūzija. Bet tas kačis ragais kaķis, otrā rokā ir. Ja kāds redz to kaķi, tad tā ir pilnīgi ilūzija. Tad, tad ir atšķirība. Ja? Tā, jā, tā, tā budismā tā filozofiski runājot, ir, ir uzskat divi ekstrēmi. Viens ir uh, nih, nihilizms, ka faktiski nekas, viss ir ilūzija, nekas īstenībā nepastāv. Uh, otrs ir Absolūtisms varbūt. Ka vakar viss reāli pastāv tā, kā tas mums liekas. Ja? Un kad Buddha saka, tais, taisnība ir kaut kur pa vidu. Ja? Ka tie divi uz, uzskati ir ekstrēmi. Vai galējības, var teikt. Ja? Mm, ja. Uh, mm, eh, bet, nu, tas ir tā. Bet galvenais ir, ir galvenais ir, e, ko mēģinā pašlaik saprast, ir, kad to, ka ciešanām un nu, visam, ne tikai ciešanām, bet e, tā lieta ir, ka kas mūs dzēn visu laiku ir, ka mēs ciešam un mēs, mēs gribam būt laimīgi, bet mēs neesam. Un mēs visu laiku meklējam laimi. Mēs visu laiku gribam tikt vaļā no mūsu ciešanām, no nu, nepatīkas, no nu, neapmierinātības. Un mēs gribam būt pilnīgi apmierināti un laimīgi. Tas, kas mums dzen visu laiku, mūžu pēc mūžas. Un Buda saka, ka tā kā mēs nodarbojamies ar to laimes meklēšanu, mēs nekad, ne, nekad neveiksies. Mēs nekad to neatradīsim. Mums ir jāsaprot, ka laimēji, ciešanām, visam ir savi cēloņi. Un tie cēloņi ir iekšēji. Tie ir e, neziņa un maldi un karma. Tas ir e, visas mūsu darbības, kuru, kuras mēs veicam, maldu, neziņas un maldu ietekmē. Tā mēs, mēs rakstam savu lūgu, mēs savu scenāriju. Mēs paši, ja? mēs, es, mēs esam viss. Mēs esam, kas, kas, kas raksta. Scenāris, scen, scenāris, mēs esam, mēs esam auto, autors, jā, mēs esam, mēs esam e, režisors, mēs esam aktieris, mēs esam e, auditorija, un tā ir vienkārši tāda nepārtraukta lūga it kā. Un mēs ticam, ka tā ir realitāte, un mēs meklējam risinājumus tur, kur nav iespējams atrast viņus kas varētu būt īstenotā veiksmīgi pārvaram grūtības, kuras paši radām? Lūdzu? Teiksim tā, pārvaram grūtības, kuras paši veiksmīgi radām? Jā. Tu vien ir, ir, ir, ir, eh, ir, tad ir, ir divas lietas, tā, tad budismā īsi pat, ja mēs ņemam to eh, ceturto savu patiesību ceļš, šī dzīvē, ko mēs varam darīt, lai mēs būtu laimīgāki? Karma jau ir radīta. Ir ļoti maz, ko mēs varam darīt, lai mainītu, kas notiek mums šī dzīvē. Ķermenis jau mums ir. Ja? Dzīvojam eh, Latvijā, pasaulē, šī pasaulē, notiek visādi lieli notikumi. Tur mēs maz ko varam darīt. Ja? Ehm, ir, bet ir iespējas, jo Buda arī deva prakses, kā var attīrīt, jogiskas metodas, kā var attīrīt kārmu. Bet tomēr ir grūti mainīt, tad, kad kārma jau briest, tad, kad lietas kad notiek, tad ir gandrīz neiespējami kaut ko mainīt. Vairs. Bet viens mēs varam tagad ņemt, saprast karmas likumus un mainīt mūsu darbības un tādā veidā mainīt kādu karmu mēs radam nākotnē. Un mēs varam uh, attīrīt uh, karmu, kuru ir jau radīta. Tik daudz mēs varam darīt. E, bet tieši šī dzīve, ja mēs samazinām mūsu e, traucējošu emociju e, spēku, tad prāts būs mierīgāks un, un laimīgāks. Ja mēs varam samazināt pieķeršanās, vai ja mēs varam samazināt naidu, dusmas un tā tālāk. Ja mēs varam attīstīt pozitīvas emocijas, kuras netraucē, mīlestību, pacietību un tā tālāk, arī šī dzīve būs. Kaut vai mēs nevaram ietekmēt notikumus, dzīves notikumus pārāk, bet iekšēji mēs būsim aizsargāti kaut cik. Ja? Prāts būs stabilāks, mierīgāks, laimīgāks. Tas vēl nav unikāli budismā. Tur eh, jeb, jebkura, teiksim, pasaules galvenā reliģija un, un tā tālāk, un visdažādas metodas kas, kas var palīdzēt ar to. Arī budisms, jo budisma, teiksim, psiholoģija ļoti dziļa, e, var palīdzēt ar to. Tad, tad, e, <clears throat> tad, ja mēs skatāmies uz nākamām dzīvēm, uz to tālo nākotni, tad, ja mēs tagad sākam e, mainīt mūsu darbības, ka mēs varam ļoti ietekmēt e, mūsu nākotni, lai, lai nākotne būtu laimīgāka. Bet kur, kur budisms, e, kas ir unikāli, kas, kas e, tas lielākais labums, ko budisms piedāvā, ir faktiski iespēja vispār atbrīvoties un šī ciešanu atzimšanas cikla. Un tas ir attīstīt e, mūsu inteliģenci, gudrību e, tā, e, līdz tam, ka mēs realitāti uztveram pareizi. Mēs uztveram lietas tā kā fenomenus, tā kā tie faktiski pastāv. Tas ieskaitot ārējie fenomeni, iekšējos fenomenus. Sevi, šo realitāti, visu fenomenu realitāti. Tad tas dod to iespēju e, trešai cēlai patiesībai, kas ir e, izbeigšana. Cieš neziņas un ciešanu izbeigšana. Tas to sauc par nirvānu. Atbrīvošanos. Un tad, tad Mahajānas budisms tu, vēl tu piedāvā ne tikai to, bet to iespēju atbrīvot visas būtnes, ne tikai, ne tikai sevi. Tas ir sasniegt pilnu apgaismību. Pats kļūt par budu, tas ir galīgi apskaidrotas, apgaismotu būtni, kura tad ir spējīga uh, nu jā, tā, lai mēs būtu spējīgi uh, <clears throat> palīdzēt arī visiem citiem uh, iziet no, no, no ciešanu cikla. Un tur to mēs redzēsim vēlāk, kad mēs skatāmies uz pakāpenisko ceļu, tad ir tie, kur, tur, tur tas ir sadalīts par trīs redzes lokiem vai trīs in, inteliģences līmeņiem cilvēku. Viens ir, kur, kad rūpējās par savu nākotni, otrs ir ar plašāku redzes loku, kad redz to iespēju vispār atbrīvoties no ciešanām galīgi, un trešais ir, kad nedomā tikai par sevi, bet domā arī par to, ka ne tikai es ciešu, ka, bet ka viss pārējās būtnes arī cieši. Un uzņem to atbildību, attīstīt savu li, mīlestību, līdzjūtību un atbildību, universālo atbildību sajūtu pret visiem. Un e, tad mērķis ir visu būtņu atbrīvošanu. Un nu, tad tas ir tas, tas augst, plašākais, <laughs> augstākais mērķis, augstākais ceļš, ko, ko, ko Buda piedāvā. Tā. Otrais tas līmenis. Pirmais bija domāt par nākotni. Pirmais ir domāt par nākotni, jā, nu, tā, tas būtu tālo nākotne par nākamām dzīvēm. E, otrs ir e, nirvānas vai e, personīgās atbrīvošanās sasniegšana. Un trešais ir, varētu teikt, uni, universāla, universāla atbrīvošanās. Un nu, kā ir ilgspējīgs trešais dombors? Ko lūdzu? Kā ir ilgspējīgs trešais? uh, <laughs> tas ir Mahajānas ceļš. Mm. Mm. Nu, mēs parasti fokusējām, jo mēs tiešā veidā izjūtam mūsu ciešanas. Ja? Bet ja mēs e, sākam e, domāt un rūpēties par to, kā, kā citi cieš. Un tas ir, kā to panākt, ir izjust, kad, kad citi ir tuvi, savi, savi tuvinieki, ja? savi brā, brāļi un māsas, visi. Ja? E, un tad, e, tad, kad e, saprot, kad e, katrs cieš tāpat kā es, ka tur nav atšķirības. E, tad, kad pierod, pieradina se, savu prātu e, uzskatīt e, dzīvi tādā <laughs> veidā, ja, tad, tad, tad, tad pazūd, samazinās un pazūd, pazūd tas, tas fokus uz sevi, tā pašlološana. Un tad attīstās citu lološana. Un tas beigās, un, un tad, teiksim, ir tādas meditācijas, kad, nu, es esmu tikai viens, bet, bet pārējie tagad ārkārtīgi daudz. Un tad kāds svars ir tam vienam? Kāpēc, kāpēc rūpēties par šito vienu? Labāk to izmantot citu, citu labāk. Un faktiski, ja saprot, ka, ja atbrīvo savu prātu no pašu lološanas, tas, tas, tas, tas tā ir milzīga laime. Tas, tas, tas, tad savas problēmas pazūd faktiski. Ja, ja fokusē uz citu problēmām, tad savas pro problēmas pazūd. Jo tas ir tikai prāta stāvoklis vai kaut kas ir, ir, ir problēma vai ne. Jā, nu, ja? tie nāc nu, ir atsādāt, mēs jums par savu prātu vai Jā. Jā. Jā. Jā, jā, jā. Pirmais ir jāsaprot, kā es ciešu. Ja nesaprot to, tad arī nesaprot, kā citi cieši. Tu tikai redz, redz to virs, virsējo, vai ne? Nu, ka vienam ir augsti, vien, vien, vien, vienam gribās ēst, viens uh, izskatās nelaimīgs, viens ir slims, jā, bet tu neredz to īsto samsāru. Tad, kad tu saproti savu samsāru, tad tu redzi, ka katram ir sava samsāra. Un tas, tā ir tā īstā problēma. Ja? Un ja tu māki, tu vari palīdzēt otram atbrīvoties tikai tad, kad tu esi spējīgs sevi atbrīvot. Un tāpēc bodhisattva, tas, kas ir, kam ir tā universālā atbildība pret citiem, ja, tad viņš iet uz atbrīvošanu, caur atbrī, nu, par atbrīvošanās ceļu, bet citu, citu dēļ. Un tā, tā universālā atbildība ir uh, Budas stāvokļa sasniegšanas tiešais cēlonis. Tad, fakt, citiem vārdiem sakot, nevar sasniegt pilnu apgaismību sevis dēļ, tikai mm -hmm. citu dēļ. Budas neru... Bodhisattva nē. Ne. Nē, bodhisattva ir, ir jau tas, kam ir jau tā universālā atbildība, kurš, kurš ir uzņēmies, mhm. kam ir tā universālā mīlestība un atbildība. Tas ir bodhisattva. Vai viņš ir sevi atbrīvojis vai nē, bet ja viņam ir tā attieksme, tad tas cilvēks ir bodhisattva. Viņš jau ir ceļā uz apgaismību. Kaut arī viņš nav ticis ar, ar... savācīšanu. Jā. Bet, bet tas būs tā nākošais solis, tas, tas, tas notiks. Tas ir kā būs nākošais solis, ka viņš e, pats sevi atbrīvos. Bet vienmēr tas ir citu dēļ. Ja? Bet tad tu, viņš turpinās, e, teiksim, iemiesoties un, un, un būt pasaulē vai pasaulē daudzos ķermeņos. Viss vienkārši, lai palīdzētu e, citiem. Bet cilvēks, kurš iet par mazo ceļu, šauro ceļu vai hinajāna, e, viņš tikai fokusē uz savu atbrīvošanos, un viņš to sasniegs. Bet tad viņš um, nu, iziet no pasaules it kā. Iziet no pasaules un, un, un nu, varētu, nu, nu, it kā pa, pazūd savā svētlaimē, varētu teikt. No nu tā. Nu, <laughs> Ko lūdzu? Nu, tas, ko saku no pasaules, no samsāras. Nu, jā. Nu, jā. <laughs> jā. Nē, nu es tā vairāk tā, tā, tā, tā, tā. Dzēnieciski runā. iziet, iziet no, nu pēkšņi, nu, uz, uznāca man tā. <laughs> jā. Uh, Jā, tad budisms piedāvā mm, faktiski tās iespējas. Ja? Ir kā tas minimālais ir, ir, ir metodes, kā uzlabot šī dzīve, lai, lai būtu laimīgāk. Um, un tad e, nodrošināt, lai, lai nāk, nākamās dzīves būtu labas, laimīgas lai atzimšanas būtu labas. Un ehm, tad ehm, ceļ, ceļš uz, uz personīgo nirvānu vai atbrīvošanos, un tad eh, ceļš uz universālo atbrīvošanos. Jautājums? Vai, vai, vai? Ah, izskatījās, ka... Ja nu, nevienu nevar vainot. Ko lūdzu? Nevaru vairs vainot savu vecenu sēdi. Ja bija vēl taču vēl dot to kādu cerību, jā. Nē, bet, bet, bet tā tendence jau... Nu jā, bet tomēr tā tendence ir grūti jau. Jo, to, jo, jo tomēr jau vienmēr parādīs, kamēr kamēr nav prāts attīrīts, tur vienmēr ienaidnieku un, nu, nu, un, nu, un, un, un, un parādīsies vai ne, bet faktiski tur, nu tāpēc tas ir visu laiku jāmeditē, jāanalizē. Un sevi jāpārliecina, ka, nu, ka, ka nav tā. Bet, nē, viņš nav. Viņš nabaks, viņš cieš tāpat kā es. Ha, <laughs> ha. Mm. Vai, uh, vai dvēselē patīk ilūzijas? Nu, uzdod pats sev to jautājumu. Pirmkārt, pirmkārt jāatrod tā dvēseli, un tad <laughs> Jautājums, vai dvēselē kaut kas var patikt vai nepatikt? Vai dvēseli vispār uztver ilūzijas vai ne? Um, bet mums, nerunājot par dvēseli, bet tā, var, tā vairāk vispārēji, Eh, bet mums patīk patīkamas ilūzijas. Jā. Mēs pieķeramies pie tām. <laughs> jo mēs, mēs gribam turpināt vai atkārtot to, kas mums patīk. Un tas mums vienalga, vai tā ir ilūzija, kaut vai tā ir, tas, tas pamats ir ilūzija, eh, mums ir vienalga. Labi, tad turpinam to ilūziju vai mēģinam atkal atkārtotu ilūziju. Jā. Ciešanas arī var ilūzija? Uh, jā. Nu, Bet ja, viņa, ja viņas būtu pat, nu, patiesas, tad mēs nekad netiktu vaļā no viņām. Bet, ja tā ir ilūzija. Nu. Nē, nu, mums atkal te jā, jāuzmanās Budz jau nesaka, ka cieši, ka kaut kas ir ilūzijas, ka viņi ir līdzīgi, ja? Tas ir līdzīgi ilūzijām. Uh, nu. Ciešanas ir līdzīgas ilūzijām tāpat, tās iemesls, kāpēc mēs ciešam, ir tāpēc, ka mums, mums ir nepareiz uzskats par to es, it kā kas cieš, un par to, kas liek mums ciest, ciest, ciest un tā tālāk. Ja? Bet to var pat eksperimentēt. Nākošais, kad ir Nu, e, piemēram, vienkārši, e, nu jā, kad, cie, kad ir kaut kāda problēma. Varbūt pat tajā brīdī, kad apzināties, ka piemēram, ciešanas ir kā ilūzija, un kāpēc to no viņām būtu jāatbrīvojas, ja tajā pašā brīdī var apzināties vienkārši, ka tā ir kā ilūzija, un ka tu man nesies tā brīdī. Nu, jā, tad, tad, tad, tad tā ir atbrīvot. Tas ir tā, nu jā, pietiek ar to. Mm. Ehm, kas, vēl viens piemērs ir uh, sapnis, murgs. Ja? Tad uh, eh, tās, kamēr mēs sapņojam, liekas, ka uh, eh, visi tie tēli, kas parādās prātā, ir, ka tā ir realitāte. Un, tad mums rod, un tādēļ mums rodās emocijas. Ja? Un, ja murgs bailes. Un kas ir risinājums? Mēs tur skrienam, jā? mēs tur meklējam veidu, kā, kā tikt vaļā, kā risināt to problēmu. Jā? Bet kas ir jādara? Jāpamožas. Un, jā? un tas ir ļoti svarīgi padomāt par to. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē e, ka tu ieej e, citā apziņas līmenī, tu spēj saprast, ka tā ir ilūzija. Tas bija, sap, tas bija tikai sapnis. Ja? Tikai sapnis. Ko tas nozīmē? Ka tā bija ilūzija. Tas nebija īsts. Un tad tūlīt bailes pazūd. Tas bailes pazūd tajā mirklī, kad tu saproti, ka tas nav patiesa vai īsts. Ja? Ka tā nav realitāte. Tev nav nekas tur tālāk jārisina. Tev tikai jāsaprot, ka tas nav īsts. Un um, Buddha saka, ka faktiski tas ir, kas mums, jā, mums ir jāpamožās no, no, no, no, no samsāras. Tad, kad mēs saprotam, ka tas nav īsts, tad visas mūsu bailes, sāpes, problēmas pazūd. Nekas, nekas vairāk nav jādara. Mums nav jārisina dzīves problēmas, nav jārisina pasaules problēmas. Ja? Mums nav jāmaina nekas ārēji, mums tikai jāpamožās, jāsaprot, kad, kad, kad e, tā nav īstenība. Tā kā mēs visu to uztveram. Ja? Pamosties ir jāatrenē. Jā. Nu kādreiz, vai tas nav kādreiz sapni, ka sapņu arī saprot, vai... ka man jāpamožās, bet es, ne, es nezinu, saizinu, kā to darīt. Ja? Nē, nē, ko? Sapņu, ka tas pamodies, jo cilvēks, nu, Es tu pamodīsies, varbūt nesaproties, es pamodīju. Kādreiz arī. Un nu, tad tev kā? Tad tev vajag kaut kādu metodiku, kā, kā atšķirt. Vai es esmu, ja? vai es apņoju, vai es, vai es esmu pamodies. Un tas arī svarīgi. Es, es zinu, es esmu bijis sapņos, kur esmu pārliecināts, kad esmu pamodies. Tikai vēlāk saprotu, kad, kad es nebiju. Ka tas arī, arī bija daļa no, no sapņa. Tā kā tas, Tā ir vesela zinātne budismā. Um, ehm, vispār, kas, kas ir realitāte? Kā, kā atšķirt e, konvencionālo reali, realitāti no galīgās realitātes, no ilūzijām? Ja? Mums vajag kaut kādu metodiku. Citādi mēs īsti nekad nezinām, kur mēs peldam. <laughs> <laughs> Kādā sapnī mēs taupam. Vai tas ir e, derīgs vai ne? Jo ir visādas, teiksim, kustības un metodikas pasaulē, kas piedāvā visādas ceļus uz, uz laimi, uz augstākām realitātēm, bet tas ir viss ir jāpēta un jāpārbauda, kur īsti, kas īsti ir tas mērķis, kas īsti ir tas ceļš, kas tiek piedāvāts. Lai tās nav tikai vēl cita, vienkārši cita ilūzija. O, kas, ja? <laughs> O, jā. o, <laughs> jā. kas varbūt ir patīkama. Ja? Bet arī budismā, kad iet pats pa savu iekšējo ceļu, visu laiku ir, ir svarīgi. E, un tāpēc skolotājs e, paliek, e, kļūst ar vien svarīgāk, jo tālāk iet, kad ir skolotājs. Ja tas ir atskaita punkts, kas skolotājs tev teiks, tu, tu zini, tu, tu vienkārši te ej atkal kaut kādā ilūzijā, kas tev, kas tev nepalīdzēs. Nu, bieži vien tas skolotājs, kur nu, īsts kvalificēts skolotājs, viņš, viņš to redz, kā tu maldies par saviem, savā, saviem sapņiem un, un, un savām ilūzijām. Un, un tev vienkārši liks tev situācijā, kur tev višķi jāpamožās. Ir, ja?